Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, n'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées! Bonjour, chers auditeurs! Champs-Élysées! Bonjour, mes amis! Bonjour, chers auditeurs! Moi, Catherine, et mes amis Denise et François, nous vous invitons au rendez-vous avec le français. Comment ça va, mes amis? Как дела идут, мои друзья? Comment ça va, mes amis? Merci, ça va très bien. Спасибо, очень хорошо. Merci, ça va très bien. Et vous, comment allez-vous, Catherine? А как вы себя чувствуете, Катрин? Et vous, comment allez-vous, Catherine? Oh, merci, ça va très très bien. Oh, превосходно. Oh, merci, ça va très très bien. Les Français disent que le travail, c'est la santé. Французы говорят, что работа – это здоровье. Les Français disent que le travail, c'est la santé. Et moi, j'ai toujours beaucoup de travail très intéressant. А у меня всегда много интересной работы. Et moi, j'ai toujours beaucoup de travail très intéressant. Celui qui aime son travail и apporte de la poésie. Кто работает с любовью, тот вносит поэзию во всякую работу. Celui qui aime son travail и apporte de la poésie. Et on travaille avec plus d'enthousiasme quand la poésie et la beauté vous entourent. И работается с большим энтузиазмом, когда поэзия и красота вас окружают. Et on travaille avec plus d'enthousiasme quand la poésie et la beauté vous entourent. Les couleurs sont très importantes pour le travail. Различные цвета по-разному действуют на человека во время работы. Les couleurs sont très importantes pour le travail. Par exemple, le vert nous calme, rend plus vif notre esprit. Например, зеленый цвет нас успокаивает и оживляет ум. Par exemple, le vert nous calme, rend plus vif notre esprit. Le rouge nous excite, красный нас возбуждает. Le rouge nous excite. Le bleu nous apporte la fraîcheur. Голубой приносит прохладу. Le bleu nous apporte la fraîcheur. Le rose et l'orange nous donnent de la vivacité et de la gaieté. Розовый и оранжевый дают бодрость и веселье. Le rose et l'orange nous donnent de la vivacité et de la gaieté. Un bon éclairage compte aussi. Правильное освещение тоже много значит. Un bon éclairage compte aussi. Ce qui nous rend de force, même quand nous sommes fatigués, c'est la musique. А что придает нам силы, даже когда мы устали, так это музыка. Ce qui nous rend de force, même quand nous sommes fatigués, c'est la musique. Et quand nous sommes tristes, elle nous console. А когда мы грустны, она нас утешает. Et quand nous sommes tristes, elle nous console. Ce qui est aussi très important pour le travail, c'est d'être assis dans une bonne position. Что еще очень важно для работы, это сидеть в правильной позе. Ce qui est aussi très important pour le travail, c'est d'être assis dans une bonne position. Dans ma chambre, il y a des fleurs. В моей комнате есть цветы. Dans ma chambre, il y a des fleurs. Je les aime beaucoup et parfois il me semble qu'elle écoute la musique avec le même plaisir que moi. Я их очень люблю, и мне иногда кажется, что они слушают музыку с таким же удовольствием, как и я. Je les aime beaucoup et parfois il me semble qu'elle écoute la musique avec le même plaisir que moi. Oui, oui, les savants ont constaté que les fleurs aiment la musique. Да-да, ученые установили, что цветы любят музыку. Oui, oui, les savants ont constaté que les fleurs aiment la musique. Les plantes poussent plus vite si elles entendent une musique agréable. Растения растут скорее, когда они слышат приятную музыку. Les plantes poussent plus vite si elles entendent une musique agréable. Et les plantes sont très utiles. Elles donnent l'oxygène et l'humidité si nécessaire pour nos locaux. Они дают кислород и влажность, так необходимые для наших помещений. Elles donnent l'oxygène et l'humidité si nécessaire pour nos locaux. Et comment pensez-vous Qu'est-ce qui englobe toutes ces qualités inestimables А как вы думаете, что соединяет в себе все эти бесценные качества Et comment pensez-vous Qu'est-ce qui englobe toutes ces qualités inestimables Je pense que c'est la nature. Я думаю, что это природа. Je pense que c'est la nature. Elle est belle. Она прекрасна. Elle est belle. Elle a toutes les couleurs. Ses forêts sont vertes. Ses champs sont jaunes. Le ciel est parfois bleu, parfois gris, parfois noir. В ней сочетаются все цвета. Ее зеленые леса, ее желтые поля, а небо. Иногда оно голубое, иногда серое, иногда черное. Elle a toutes les couleurs. Ses forêts sont vertes, ses champs sont jaunes, le ciel est parfois bleu, parfois gris, parfois noir. Il est rose à l'aurore, розовое на заре, et même rouge au coucher du soleil, и даже красное на закате солнца. Il est rose à l'aurore, et même rouge au coucher du soleil. Et que de couleurs ont ces mers et ces océans, а сколько красок в ее морях и океанах, et que de couleurs ont ces mers et ces océans. Et ces fleurs, о, c'est infini. А ее цветы, о, это бесконечно. Et ces fleurs, о, c'est infini. Et que de musique dans les chants des oiseaux, а сколько музыки в пении птиц. Et que de musique dans les chants des oiseaux. La nature inspire toujours les poètes, les peintres, les musiciens, et en général tout le monde. Природа всегда вдохновляет поэтов, художников, музыкантов и вообще всех людей. La nature inspire toujours les poètes, les peintres, les musiciens et en général tout le monde. Voici ce qu'on dit dans une chanson à ce propos. Вот что об этом говорится в одной песенке. Voici ce qu'on dit dans une chanson à ce propos. Écoutons cette chanson. Давайте ее послушаем. Écoutons cette chanson. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte, pour l'amour de Dieu. Здесь при свете лунном, друг ты мой Пьеро, Написать задумал я одно письмо. Вот свеча погасла, больше нет огня. Ночь же так прекрасна. Так впусти меня. Je pense que cette lettre sera très belle parce qu'elle naît dans une atmosphère si poétique. Я думаю, что это письмо будет очень красивым, потому что оно рождается в такой поэтической атмосфере. Je pense que cette lettre sera très belle parce qu'elle naît dans une atmosphère si poétique. J'espère bien. La première partie de la nuit, avant 3 heures du matin, est bénéfique pour le travail. Первая часть ночи до 3 часов утра благоприятна для работы. La première partie de la nuit, avant 3 heures du matin, est bénéfique pour le travail. La tête est claire. Голова светлая. La tête est claire. Mais c'est très nuisible pour la santé, surtout pour les enfants. Но это очень вредно для здоровья, особенно детского. Mais c'est très nuisible pour la santé, surtout pour les enfants. Il faut suivre les rythmes de la nature, les rythmes de la vie. Надо следовать ритмам природы, ритмам нашей жизни. Il faut suivre les rythmes de la nature, les rythmes de la vie. Il faut remarquer qu'on retient dans la mémoire le mieux entre 8 heures et midi et entre 17h et 19h. Надо заметить, что наибольшая эффективность запоминания между 8 часами и полуднем, и между 17 и 19 часами. Il faut remarquer qu'on retient dans la mémoire le mieux entre 8h et midi et entre 17h et 19h. Donc, entre 8 heures du matin et midi et entre 5 heures du soir et 7 heures du soir, il faut travailler, il faut étudier, il faut écrire et décrire. Итак, между 8 часами утра и полуднем и между пятью и семью часами вечера надо работать, учиться, писать и описывать. Donc, entre 8 heures du matin et midi, et entre 5 heures du soir et 7 heures du soir, il faut travailler, il faut étudier, il faut écrire et décrire. Qu'est-ce qu'il faut décrire Что надо описывать Qu'est-ce qu'il faut décrire Il faut décrire tout ce qui te plaît, tout ce qui t'impressionne. Надо описывать все, что тебе нравится, все, что тебя впечатляет. Il faut décrire tout ce qui te plaît, tout ce qui t'impressionne. Il est bien d'écrire dans ton journal. Хорошо вести записи в дневнике. Il est bien d'écrire dans ton journal. Pourquoi faut-il décrire tout ça? А зачем все это описывать? Pourquoi faut-il décrire tout ça? Parce que plus tard, quand tu seras adulte en relisant ton journal, ты te rappelleras tous les détails de ton enfance. Потому что позже, когда ты станешь взрослым, перечитывая свой дневник, ты вспомнишь эпизоды из своего детства. Parce que plus tard, quand tu seras adulte, en relisant ton journal, tu te rappelleras tous les détails de ton enfance. Et quelle que soit ta profession dans l'avenir, il est nécessaire de bien écrire et de bien parler. А какова бы ни была в будущем твоя профессия – необходимо хорошо писать и говорить. Et quelle que soit ta profession dans l'avenir, il est nécessaire de bien écrire et de bien parler. Toi, Denise, qu'est-ce que tu voudrais décrire? Вот ты, Дениза, что бы ты хотела описать? Toi, Denise, qu'est-ce que tu voudrais décrire? Moi, je sais ce que représente la parole. Я-то знаю, что значит слово. Moi, je sais ce que représente la parole. Voici une poésie à ce sujet. А вот и стихотворение об этом. Voici une poésie à ce sujet. La bouteille d'encre. D'une bouteille d'encre, on peut tout retirer. Le navire avec l'encre, la chèvre avec le pré, la tour avec la reine, la branche avec l'oiseau, l'esclave avec la chaîne, l'ours avec l'esquimau. D'une bouteille d'encre, on peut tout retirer, si l'on n'est pas un cancre и qu'on sait dessiner. Пузырек чернил. Целый мир таится в этом пузырьке, звонких кронах птицы, пароход в реке, королевы в замках, козочки в полях, эскимосы в санках, пленники в цепях. Целый мир таится в этом пузырьке, если не лениться с перышком в руке. Chers auditeurs, décrivez-nous, s'il vous plaît, tout ce qui vous a plu и tout ce qui vous a impressionné. Дорогие радиослушатели, опишите нам, пожалуйста, все, что вас поразило, впечатлило и все, что вам понравилось. Chers auditeurs, décrivez-nous, s'il vous plaît, tout ce qui vous a plu et tout ce qui vous a impressionné. Au revoir, chers amis. До свидания, дорогие друзья. Au revoir, chers amis. Au revoir, mes amis. Au revoir, chers auditeurs. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, n'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corps. Tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées.